Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborak Porining Payg'ambar alayhisalomning tarjimali Sherim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Uhud urushi bilan Ahzab urushi oralig'idagi lashkari harakatlar. Uhud urushidagi mag'lubiyatning siyosiy va ijtimoiy ta'siri musulmonlarga nisbatan intayin yomon bo'ldi. Ularning kishilar nazaridagi g'olib o'rni e'tibordan saqit bo'ldi. va al qalbidagi dabdaba hayvati quruq da'voga aylanib qolay dedi ishki tashqi qiyinchiliklar kun siri eshib bordi qisqasi madina shahri xavf xatar ichida qoldi bu vaqtga qadar o'sida jim yotgan yahudilar va ularning shaykillari bo'lgan munofiqlar hatto badaviy qaroqchi arablar yana oshkora dushmanlash maydoniga o'tdi hamda har qaysi o'z oldiga harakat qilib musulmonlarga tegish qilmoqchi bo'ldi Hətta bəzilərinin teximi xoriki ösüb, mu'min musulmonlarni tal to'kis yo'qotmoqchi va tup yiltizdan quritib tashlamoqchi bo'lishdi bu urushqa ikki oy bo'lmay turib bani asad qabilasi madinaga hujum qo'zg'ash ko'ydi bo'ldi orqadilla azli qora qatorli qabilalar til biriktirib hijriyaning to'rtinchi yili safar bir bir suiqasd planlab sahobalardan o'n kishining o'ltirilishiga sabab bo'ldi mushu oyning o'zida ya'ni Banu Amir qabilasi cho'ng bir suiqasdchilik harakati elib berib, biroqli 70 sahobaning echinishlik o'ldirilishini keltirib chiqardi. Bu voqea tarixda Beori Maoni fojiasi deb ataldi. Bani Nazir yahudilari mushu jarayonda musulmonlar bilan izchil adovatlashib va حتی turdi. Hatto shu yili Rabbiul avvalda payg'ambar alayhisolatu vassalamni o'ldirishni maqsad qilgan bir suiqasdni پیلالد. Бәну Ғатфан қабилесінің қорыки өсіп, мұшу елі, яны Хиджирияның 4 елі, Джамадиял әвәлді Мәдинеге ұжым қылышқы тәйір болды. Қысқысы мұсылманларның әл нәзірдегі ғалып орны оғыт ұрышыда қолдың кеткен болғашқа, олар Мәдинеде әр тараптан қауіп қатар оқуғы нишан болып қалды. Lekin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin aşı ciddileşip ketken қарта qarta qollanğan dana ва və yürgüzgən toğru xavf xatar ko'langalarining bahay va to'lqinlarini qaynagan qozonga suv qo'ygandekli pasaytmoqda va musulmonlarga qaytadan ustunlik va g'albi nusrat ato qilmoqda edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bu vaqtda olgan tunji qadami hamroul asadga qo'zg'agan qo'g'lab zarba berish harakati bo'ldi u bu harakat orqali musulmonlar qo'shinining nom shuhratini zo'r darajada qo'g'dab qoldi va ularning siyosiy aybisini asosiy jihatdan asliga keltirib Yahudilar va munofiqlarni sarasimda qoldirdi. Orqadan bir qancha harbiy harakatlarni qo'zg'ab, musulmonlarning shoni shavkitini qaytadan tikladi. Balki tig'i ilgirkidan zo'r darajada yuqori ko'tardi. Abu Salama qo'shuni Uhud urushi tragediyasidan keyin musulmonlarga qarshi harakat ilib borganlarning tunjisi Asad ibn Xuzayma jamiyati bo'ldi. Madina taraf egilgan axborotdan qaraganda Xuaylidning ikki o'g'li Talha ва Salamalar o'z jamiyati Asad ibn Huzaymadan ва boshqa jamiyatlardan odam tashkillab payg'ambar sallallohu alayhi ва sallamga qarshi otlanganligi ma'lum bo'ldi. Шуңа пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам дарал хәрәкәткә килеп, муаҗир ва ансарлардан булып 150 кишлек кошын тәшкил итте. Кошынга Абу Салама разияллаһу анһуны әмр кылып тәйинләп, уныңга бер тук кадап Bani Асад qabilesi өз tavallikidan qo'zg'algacha Abu Salama qo'shini бастырып беріп hujum qo'zg'adi. Bani Асад xalqi tulumdan тоқмақ chiqqandek ushtum tut yuz bergan bu baloi ofatdan alaqsadi bo'lib, Tangirqob taraf-tarafga chizilib ketdi. Musulmonlar ularning nurg'un to'yga, qo'y chorvalarini g'animat elib, omon eson Madinaga qaytdi. Orada urush yuz bermadi. Bu qo'shin Hijriyaning 4-yili muharramning hilol yangi iyi ko'rilgan kunlarda avatilgan edi qo'shin qaytib kelgandan keyin abu salama roziyallohu anhuning o'hud urushida yaralangan jarohati yomonlashib ketib uzoq o'tmay o'lib ketdi abdulloh ibn anis yurishi Мушу ай, yani Hijriyaning 4-нче Muharramning 5 kuni Khalid ibn Sufyan Суфьян Үзәлинең мусулманларга каршы кошын топлап атканлыгы турысындагы хәбәр Мәдинәгә yetib keldi. Шуңа пайғамбар саллаллаху алейхи саллам Абдулла ибн Айис разияллаху анхуны оны ожықтырып етішке еветті. Абдулла ибн Айис разияллаху анху жолға чықып 18 күнден кейін, яны Мухаррамның 23-ші күні шәнбе мәдениге қайтып келді. О вазипсini muvaffaqiyatlik o'rinlab Xolidni o'ltirib kallasini birga elib kelgan edi. O Xolidning beshini payg'ambar alayhisolatu ва oldiga tashlab edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun bir hasta yakını berip, bu kıyamet günü işkimizden oturistiki tunuş belgesi bolsun dedi. Abdullah raziyallahu anhu bu hasını saklap yürüp, ömrü akırlaşkandı varislarga bu hasını cesedi bilen belli depni kılışkı tavsiye kaldı. Raci'i vakası Mushi yili, yani Hicriyanın 4. yili Səpər eydə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmnin yeniqi ərəblərinin va qora qabilalardan bo'lib bir turkum kishilar keldi ular o'zlarining musulmon bo'lganligini bildirishib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ularga dini ta'lim berdigan va qur'on o'qishni o'gitadigan odam qo'shib qo'yishni o'tindi shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga olti nafar ibn issiq rahimullaning rivoyatida va sahihul buxoriyda o'n nafar kishini qo'shib qo'ydi va ularga mirsad ibn abu mirsad g'anaviy roziyallohu anhuni ibn issiq rahimullohning rivoyatida va sahihul buxoriyda osim ibn sobit roziyallohu anhu umar ibn xattob roziyallohu anhuning qiynotisini amr qilib tayinladi ular mazkur da'vat bidoilarini elib raji hijoz tavaligidagi robiq degan jidda orladi bo'lib Hüzeyl qabilistkilərinin su mənbəsinin namı idi. Digə yergi bağanda birdillah niyetini buzub, Hüzeyl qabilisinin bəni Lihyan aymıqını bulanı öldürüşki çakırdı. Шының білән уладын юздек қораллық адам чықып, пидайланың ызғы түшті ва із қоллап келіп, ақыры етіші өліп оланы қоршып алды. Пидайла бұ чағда егіз бір қияғы чықып алған еді вә хелі ішілтіп, әгер тәслім болып, қырдың түссаңла сіләдің бір му адамны өлтірмәслікке әхті пәйман беріміз дейішті. Бұ чағда пидайла башлығы Асым ибн Сабит разияллаху анху mushriklarning ahdisiga al bo'lib qirdan tushmay qarshilik bildirgan edi ular qirni o'qqa tutib musulmonlardan yetti kishini qatl qildi faqat hubayb roziyallohu anhu zayd ibn dasna roziyallohu anhu va yana bir odamni qoldi dushmanlar yana bir qitim nayrongvozlik qilib ularga qattiq ahdi paymon bergan edi bu uch kishi ularning oldiga tushdi lekin bu mushriklar ularga bergan ahdi paymonlarni cho'rib tashlab ularni yachoq zaylari bilan chambarchas bog'layotdi bu chog'da hiliqi uchinchi kishi mana bu ahdida turmaganlik bo'lmay nima deb mang'ili unimidi mushriklar bu kishilarni urib dushkalab so'rab meng'ishga zo'rlagan edi u ularning talabiga ko'nmadi shuning bilan bu kishini qilichlab o'ltirib etib hubayib va zayd ibn dasna roziyallohu anhuni haydab ketdi keyin ularni makkaga opirib qullar bozorida sotdi bu ishki azimat badr urushida makkaliklarning yuqori qatlam amaldorlaridan bir qanchini do'zaxga uzatgan edi shunga ular hubayibni setib olib uni hapsiga oldi ondan xili uzoqdan keyin uni haramning ichidan haramning sirtidagi tanim degan joyga elib chiqib dorga osmoqchi bo'lib edi hubayb roziyallohu anhu mening put qo'limni bo'shitib yutinglar man ikki rakat namoz o'qib olsam dedi shuning bilan ular hubayibni bo'shitib qo'yib qarab turishdi قلب اشکرکت نماز ikki نماز دن سلام بیر salom دین کین keyin الله بلن قسم که agar men sizlarning o'limdan qo'rqib namozni uzungi so'zli deyishinglardan qo'rqmasam albatta uzoqroq o'qigan bo'lardim dedi va ey alloh ularning sonini og'in ularning cho'ng kichik hammasini yo'qotgin bir nima qoldirmag'in dedi ondin tuvandiki beyitlarni o'qidi yig'ildi barcha dushmanlar atrofimga har yondan bo'lib to'plib jamat oymoq qabila tog' bayovondin tomosha bo'ldi yovlog'a yig'ildi ar ayol xushhol o'rin olgan chig'imda man jazo maydonida dordin ilohimga tutay arzim shikoyat yoki bor dardim budur dushmanga xushpayli uzildim qarshi imkondin ulug' tangrim ato qilgin manga sabri subotliqni tenimni qilsimi parcha yelinmasman qo'rqib qondin ular tanglidi manga dahshat kupri yo o'lim tayyor tenim yig'lidi yozsiz hem cug'uldab ushbu kufrandin faqat iymon bilan o'lsam bo'ldi yo'qdi parvoyim shehid bo'lib yiqilsam so'l taraf yoki o'ng yondin allohning yo'lida o'ldim agar u xolisi shaksiz o'rin olg'ay bu qiynalgan vujudim bog'i rizvondin bu chog'da abu sufyan uningdin navot biz muhammadni tutib kelib sening o'rningda jazolasak sen oilangga qaytib omon eson yashashni xohlamsan deb so'rgan edi hubayb roziyallohu anhu keskin qilib yo'q alloh bilan qasamki man oilamga omonatchan qaytib berish badiliga rasulullohning bir tal tikan bilan ozor yeyishini xohlamayman dedi shuning bilan ular hubayb roziyallohu anhuni dorg'a osti va uning jasadini saqlashga odam o'rlashtirib qo'yib makkaga qaytishdi amir ibn umayya zamari kechalab kelib Qaravullarga to'ydirmay Xubayib raziyallohu anhuning jasadini doridan bo'shtib elib tushib dafn qilyapti. Xubayib raziyallohu anhuni o'ltirish ishiga asoslig'i Uqba ibn Aris boshchilik qildi. Chunki u uning otasi Arisni Badr urushida o'ltirgan edi. Sahih hadisda mundaq deyiladi. Xubayib raziyallohu anhu o'ltirilish oldida ishkirkat namoz o'qishni tunji bo'lib sunnat qilib qoldirgan kishidir. boshqalar uning makkada asirlikda turayotgan mazgilida yangi uzilgan ho'l uzumni yeyotganligini ko'rgan vaolanki shu kunlarda makkada quruq xurmimi tepilmaydi ammo zayd ibn dasina anhu anhuni safvon ibn umayya setib olib otasi umayya ibn halabning qisosi uchun o'ltiribdi quraysh doiralari osim ibn sobit roziyallohu anhuning qandoq odam ekanligini o'qib beqish uchun uning biror a'zosini kesib kelishga odam evatdi shu an alloh taolo osim roziyallohu anhuning бир топ to'p ashoratlarni evatib quraysh elchilarini uning jasadiga yaqin keltirmadi shuning улар ular quruq qo'l Мушриклар mushriklar osim roziyallohu anhuni qirdan tushishga undiganda u alloh taologa mushriklarning qo'lini tutmaslikqa ahdi bergan va uningga mushriklarni yaqin yo'latmaslikni tilagan edi umar ibn hattob roziyallohu anhu uning ahvolini uqqanda alloh taolo bu mo'min bandasini oyat vaqtida muhofizat qilganidek vafotidan keyin o'z panoyida saqlabdi dedi bir mauna fojiasi raja vaqasi yuz bergan oyning o'zida uningdimi ig'ir ham uningdimi echinishli yana bir fojia yuz berdi u tarixda bir mauna fojiasi deb ataldi vaqa mundoq yuz bergan edi shu kunlarda yana nayrangvozlar podshoyi deb nom olgan abu barro to'liq ismi obir ibn molik bani omir qabilasidan madinaga kelib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan ko'rishdi ko'rishish jarayonida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni musulmon bo'lishga da'vat qilgan edi u hozircha tahir qiladiganligini ammo musulmon bo'lishni chetkama qoqmaydiganligini bildirib ey rasululloh ashoblaringni najda tarafga avatgan bo'lsang ular ahli najidni dininga da'vat qilgan bo'lsa ularning musulmon bo'lishida umid bor edi deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga taklif berdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam man ularga najda aholisining suiqasd qilishidan qo'rqaman devdi abu barro xotirjam bo'lg'in man ularga boshpanoh bo'laman dedi shuning bilan payg'ambar alayhissalotu vassalam uningga qirq ibn issiq rahimullohning rivoyatida va Sayyul Buxorida 70 odamni qaytib yo'lga soldi va ularga Bani Saida oymiqining boshlig'i Munzira ibn Amr radhiyallohu anhu o'lim uchun azod qilingan degan nomibani amr qilib tayinladi. Ular musulmonlarning eng yaxshilari, fozil solihlari va eng diyonatli qori Qur'onlardan tarkib topgan edi. Ular yo'lga chiqib, kunduzi o'tin terib setib, ahli suffaning yemaklarını gamlasa Keçisi Qur'on Karimni dars qilib muzakkar qilishadi va namozda qiyomda turadi. Ular shu ravishda yo'l yurib, oxir bir kuni ber Ma'unaga kelib tushdi. Ondan ular Haram ibn Milhan radhiyallohu anhudan Allohning dushmani Amir ibn Tufayliga payg'ambar alayhisolatu vasallamning maktubini avatdi. Mal'un Amir ibn Tufayl xatga qarabmi qo'ymay bir odamni buyurib, Haram radhiyallohu anhuning kayni tarafdan nayza urg'izdi. Haram roziyallohu anhu kayindan urilgan nayzning oldi tarafdan qon bilan teshib chiqqanligini ko'rib allohu akbar kabining rabbi bilan qasamki man orzuimga yetdim yo, serilib yiqildi bu allohning dushmani Haram ibn milhon anhu anhuni shehid qilgandan keyin darhol chiqib bani amr xalqini harom anhu anhuning hamrohlari bilan urushishga chaqirdi lekin ular shu jamiyatdan bo'lgan abu barroning panohligini ko'zda tutib uning chaqirig'iga ovoz qo'shmadi malun amir buning bilan to'xtamay bani Sulayim'ni jangga yordamga chaqirgan edi ulardan osayya roil zakvan oymoqlari qo'zg'alib kelib davlat o'mikini qurishib oldi va ularni urushga majburlab qattiq jang bo'ldi musulmonlar tarafdan faqat kab ibn zayd ibn najjar roziyallohu anhudan boshqasi butunlay shehid qilib etildi kab o'liklar orasida oyat qolgan bo'lib xeyli uzoq umr ko'rgandan keyin xandak urushida shehid bo'ldi shu kunlarda ابن ibn umayya ibn zamri bilan munzira ibn oqba ibn amr shu atrofda musulmonlarning padillarini beqotatdi to'satdan ular bir to'p yirtqich qushlarning ko'kti parvoz qilib kelib bir joydan agib ketolmay qolganligini ko'rdida ahvolni uqib beqish uchun kelib munzir mushriklar bilan tutishib qilib oxiri shehid qilib etildi Әмір ибн Умайя зәмірі әсірге түшіп қалды. Мәл'ун Амір Әмір ибн Умайяның Музар жәмәтідің ikkenligini ұққандан кейін оның коколы чечені қырқы өліп, анысы үшін азат қылып қойып Шуның bilan Әмір ибн Умайя зәмірі ашу 70 қариның бейуді бәқсізлігі yoluqqanidek егір musibat xabarini elib payg'ambar alayhissalatu vassalomning yeniga keldi ularning bundoq biraqli yo'qotilishi musulmonlarga Uhud tragediyasini qayta eslatdi. Balki uning uningdanmi og'ir qayg'u alamga patqizdi. Chunki Uhud urushida bo'lsa, 70 mujohid oshkori jang maydonida botirona ilishib, mardonlarcha shahid bo'lgan edi. Ammo bular razillik oldim xaltisiga tushib qolib, behuda ketib qoldi. Amr ibn Umayya qaytish yo'lida Qarqara degan yerdagi kariz beshiga kelib, bir daraxt tövüde saydab oltıratdı Bani Kilab qabilasidan notanish ikki odam kelib daraxt tuyiga tushdi. Ular uxlab qolgandan keyin Amr ibn Umayya qarindoshlarimning intiqomini oldim deb o'ylab, ularni o'ldirib o'tib yenib keldi. Aslida bularda payg'ambar alayhisolatu vasallamning ularga yezib bergan amonliq maktubi bor edi. Amr buni uqmagan edi. U payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan ko'rishib, yo'lda yuz bergan voqeani aytib berdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ularni meni to'lam to'lisin deb o'ltirib qo'yibsanda dedi va shu kundan boshlab ularning to'limi uchun musulmonlardan va ittifoqdosh yahudilardan mablag' to'plashga kirishdi dal mushu ish bani nazri urushini qo'zg'ashning sababi bo'lib qoldi uning tafsiloti keyingi boblarda bayon qilinadi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushu bir qancha kun ichida orqa orqadan yuz bergan raji va beri mauna fojialari uchun qattiq qayg'urdi ve ağır azap tattı. Hatta bir qancha kun ish pushqidan bosanmay o'z ashoblariga suiqasd qilgan va aldab yo'qotgan achu qabila va oymoqlarga duoibat qildi sahihul buxoriyda anas roziyallohu anhudan naql qilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam beri maunada o'z ashoblariga suyqas qilgan rail kazvon lihyan va o'sayya oymoq jamiyatlarga har kuni bomdod namozida o'ttiz kundek duoi qunut duoi bad o'qidi u duosida ey olloh o'sayya jamiyati allohga va payg'ambarga osiylik qildi deydi deyilgan shu orada alloh taolo qur'oni karimda oyat nozil qildi biz uni tilovat qildik xelidan keyin bu oyat amaldan qoldirildi qavmimizga yetkazib qo'yinglarki biz parvardigorimizga muloqot bo'ldik Allah bizden razı boldi, bizmi Allah'tan razı bolduk. Bu ayet nazlı boğandın keyin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bamdat namazıda Qunut duaybet okuşunu toxtat. Bani Nazir jangi Yahudilarga berilgan qaqshatquch zarba. Oldingi boblarda biz Yahudilar islom dinining Madina tuprog'ida yiltiz tatqanligiga ва muhojir musulmonlarning бу ерда yerlashib қолганлиги қаттиқ очиқ сақлаватди ва ҳасад o'tida puchilnayotadi деган эдик. Аммо улар musulmonlarga шунча ўш bo'lsimi лекин уларда musulmonlar билан qarshilashqidek юрак ва жасорат bo'lmag'achqa улар фақат саманнинг тегидан suv yugurtib suiqasd aldamchilik ва иғвогарчилик qilishni o'xshita учун uchun билан тузилган келишим və əhdbay mallarga aşkara xilaplıq qilishqa cürət qilanmay, hədəb astırtın ziyan selib və suiqas pilallab, hər xil heli neyranlarını işiltib, pürsət tapsılı dillərdəki yoşurun adavət zəhərlərini çeçib yürətdi ва бу arqalıq köngünü təskin tapqızat. Bolubmu ola bəni qaynoqu vəqəsidən kiyin ва ulanın ot qoyruq katibişi Kəb ibn Əşirəb yoşurun öldürüb edilgəndən kiyin biraz cimiqib, singen ninini yəb, tinişlik yolunu tutqan idi. lekin o't urishidan keyin ularning birdilli xo'riki o'sib ochiqdan ochiq musulmonlar bilan uchak o'chakishishga boshladi munofiqlar va makkilik mushriklar bilan maxfiy aloqalashib ig'iz burun yalashadi musulmonlarga qarta aksiyatchilar harakatlarni tizlatdi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning bu qilmishlariga qarta qattiq o'zini tutib elish sabr qilish pozitsiyasini tutgan bolsa bo'lsimi lekin ular rajia va bir mauna fojialaridan keyin texmi azvaylab yuraklarini qopda qilib maydonga chiqdi oxiri o'z putig' o'zlari palta urib payg'ambar alayhissalotu vassallamni qaslab o'ltirish suiqasdini amalga oshmaganini piloladi uning tafsiloti mundoq Heliqi Bani Kilab qabilesidan o'ltirib etilgan ikki kishining to'limi uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir qancha sahobasi bilan Bani Nazir qabilasiga iona to'plashga chiqqan edi. musulmonlar bilan yahudilar o'ttirisida tuzilgan kelishimning ro'yi bo'yicha bu to'lamdan ularga ma'lum ulush yuklanat. payg'ambar sallallohu alayhi sallam ularga bu vaqtda gap qilib edi ular birdek bo'ladi. ey abul qosim biz sen deganda qilamiz sen mushiyada o'ltirib turgan. biz berib yetarli mablag' hamlab kelaylik deyishdi shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi sallam ularning kelishini kutib bir yahudining temining tuyida o'ltirdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan abu bakr umar ali va ulardan boshqa bir qancha sahobalar roziyallohu anhum birga chiqqan edi ularmi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qishig'i berib o'ltirishdi yahudilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yenidan ayrilib o'zaro pichirlashdi qisqasi shayton ularga peshonasiga putilgan shaqovatli qismatni lazzatli ko'rsatgan chig'i oxiri ular payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qaslab o'ldirish suiqasdini bilaladi ular o'zaro pichirlashib birarimiz bu tashni yenidagi bir yorg'unchoqning parchitishini ko'rsatib ilib o'gizga chiqib uning beshig'ini tashlasak uning bo'ynini sundirgan bo'lardiq deyishgan edi ularning ang shaqi badbaxti bo'lgan abri ibn jahhash man qilay deb o'tirg'a chiqdi bu chog'da ularga salim ibn mushkam yahudilarning biri unda qilmaylar Allah bilan qasam bo'y shamon pash bo'lib qoladi uni ustiga bu qig'inimiz muhammad bilan o'tirdi tuzilgan kelishimni buzganlik degan edi ular salam ibn mushkamning nasihatiga quloq solmay o'zlarining razil maqsadiga yetmoqchi bo'lishdi lekin o'ylamagan yerdan ish pash bo'lib qoldi jibril alayhisalom allohning dargohidan vahiy kelib payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ularning suiqasdini uqtirib qo'ydi Шының білін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам орындын тұрғанша, ешнімге қарамай Мәдина тарапқа жүріп кетті. Сахабалар оның кейінден етіп, "Ей Расулулла, сен бұл жерге келіп болсаң, біз сенің орныңдан тұрғаныңды тоймай қаптық" деген еді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам ұлаға Яһудиларның суйқас пилалығын айтты va shu hamon muhammad ibn salama roziyallohu anhuni evatib bani nazr yahudlari o'n kun ichida madinadan chiqib ketsin Сәлләнең бу жайда олтырақлышыңларға қатты yol қойылмайды. 10 күнден кейін ұшыртылғанларның қалыс елініді, деп ұқтырды. Яудыларны чыгып кетмектен башка амал тапамай, bir neçə gün köçüş tayyorligini qilib turganda, munofiqlarning katibishi Abdullah ibn Ubay ularga odam evatib, "Chiq turinglar, sizlar cho'qim qo'llashga erishsizlar. Yurt makallarlardan chiqib ketmanglar. Mening qo'l ostimda 2000 yigitim bor. Ular sizlar bilan qo'rg'onga tang kirib, hayat mamatni billa bo'ladi sizlar yurtinglardan surgun qilinsanglar bizmi birga chiqib ketamiz sizlarni ziyon tortqizish badaliga boshqalarga itoat qilmaymiz sizlarga urush ichilsa cho'qim yordam beramiz bani qurayza ittifoqdoshlaridan g'atfan qabilasi va badaviylar sizlarni qo'llaydi deb ularga yal berib qo'ydi buni anglab yahudilarning ishonchisi eshib allaqachon sungan irodasiga jon kirib qoldi buning bilan ular jon tikib ilish qaroriga kelishdi Яудыланың башлығы Убай ибн Ахтаб Абдулла ибн Убайның құтырат қолығы ішініп, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға очықтын очық. Біз юрт макаларымызды саң ташлап шығып кетмейміз. Қолыңдың кәгінні қығын. Біз тәйяр, деп хабар еткізді. Шәк шүбһесізге, hozirgi vaziyat musulmonlarga nisbatan to'limi jiddiy ham xavfli edi chunki ularga o'z tarixidagi bundaq har tarafdan xavf xatarlik сес qiydi purab kelayotgan bir paytda raqiblar bilan qonliq tutishib qilish yaxshi oqibat keltirmaydigandek qiladi uning ustiga butun arablar bir tam bo'lib musulmonlarga qarshi turayotganligi va ularning da'vat bidoilarini qislab o'ltirganligi hammaga ayon edi yana kelib bani nazri yahudilar lashkariy kuchi jihatda xelali kuchli bo'lib ularni taslim qilish ehtimoldan ko'proq edi qisqasi ularga urush o'ti ichish nurg'un ovorchiliklarni keltiradi lekin biri mauna fojiasi va uning oldi keyinda yuz bergan kollektiv raji voqeasiga o'xshash va shaxs payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qaslab o'ltirish suiqasdiga o'xshashlarga qaratilgan terrorlik va qaslab o'ltirish hodislari musulmonlarning bu jinoiy qilmishlarga qarab tursa bo'lmaydiganligini uqtirdi qisqasi hozirgi vaziyat jinoyatchi unsurlardan intiqom ilishning zarurligini jiddiy talab qilyotadi Шуңа мұсылманлар ақыбатның қандық болышыдан қатты назар Бәни Назри яһудилары Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламны қаслап өлтірішні планлаған екен, олар билан тығмытық елішіп, өз пайғамбарга суйқас қилиш ниетида болғанларның адаб жазасыны бериш қарарыға келді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам Ойай ибн Ахтабның жауабын аңлап, "Аллаһу акбар" деді. Мұсылманлар "Аллаһу акбар" деп толашты. Ondan ular bilan naq maydonda elishib, oshkor bir taraf bo'lish uchun otlandi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'z o'rinda Madinada Abdulloh ibn Ummu Maktum radhiyallohu anhu ni qoldirdi. Alamni Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu ga tutqizdi. Ondan ular yo'lga chiqib, Bani Nazr mahallasiga yetib beriblar, Yahudilarni muasirga oldi. Bani Nazr Yahudilari oshkora elishishdan qo'rqib, qal'a va qo'rg'onlarga bekinib olib, musulmonlarga o'q va toshlarni etib qarshilik ko'rsatishga boshladi qal'a atrofiga joylashgan xo'rmiliq va uzumlik ularning qarshilik ko'rsatishga qulaylik sharoit yaratib bergan bo'lg'ashqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu xo'rma va uzum tallarini kesib tashlashga buyurdi bu haqda hassan ibn sabit roziyallohu anhu mono she'rni o'qigan edi elib keldi ajab hayvat bani loaygi xarliqni көйіп көйдіріш дәхшет bu vayra xo'rmizorliqni alloh taolo bu haqda tuvandiki oyatni nozil qildi ey musulmonlar sizlar mayli xo'rmilarni kesinglar mayli uni burunqi peti o'ri qoldiringlar hammasiga olloh ruxsat qildi allohning itoatidan chiquvchilarni rasvo qilish uchundir sura hashr beshinchi oyat bani nazri yahudilarning beshig'i kun tushganda Bani Qurayza Yahudilerimi özünü çetke aldı. Munafık, hain Abdullah ibn Übeymi ve gattifallık itibaqdaşlarımı vədisiga amal qilmadi. Qisqasi, hech kishi ularga yaxshilik qilish yoki yomonlikni dabiy qilishga petinolmadi. Muasir uzunga so'zilmayla, faqat 6 kun davom qilgan. Yana bir rivoyatda 15 kun davomlashgan deyiladi. Alloh taolo ularning dillariga qo'rqinch tashlagan chig'i Ola öz işçidili boşşib, qoral tashlab təslim bolışqı təyər boldi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmgə əlçi evətib, biz Mədindin köçüb getimiz, orışını toxtatsan, dedi. Şunun bilan Peyğəmbər aleyhissalatu vəssalam ulağı özünü və xotun balıcaqılarını, qoral yaraqlardan başqa və tövgüge atqalı boludğan nərs kirəklərini elib çıxıb getiş şərti bilən sepil dərvasını boşatdı. Ular payg'ambar sallallohu alayhi və sallamның şərtiga könüb qal'adan düşdü. Keşək, derizə, ishik cihazlarını elib chiqib ketish uchun o'zlarining öylərini o'z qo'llari bilan yiqitib buzishga boshildi hatto bəziləri öylərinin sinji balalarıgacha ko'tirib olishdi Андын қотын бала жақыларыны elib 600 төйге нәріс кереклеріні артып, Мәдинден шығып кетті. Оланың көп қысымы, болып мұ Хуяй ибн va Salam ibn Mishkam qatorliq katiboshlar Xaybarga ko'chdi. Bir bo'liklari Sham, hozirgi Suriyaga qarab yo'l oldi. Ulardan faqat ikkili kishi Yamin ibn Amru va Abu Said ibn Vahabla musulmon bo'lgan bo'lib, mollarni o'z joyida saqlab qoldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Bani Nazr yahudilarining barliq qurol yaroqlarini yig'ib oldi va mol-mulk, uy imoratlarini o'tkazib oldi. Natijada harbiy aslaha qatorida 50 tani savod, 50 tani misqalpoq va 340 tani nayzi qilish qo'lga tushdi. Bani Nazir yahudlardan tortib olingan mollar, yer zamin va uy imoratlarining hammasi maxsus payg'ambar alayhisolatu vassalamning igdorchiligida bo'ldi. Payg'ambar alayhisolatu vassalam uni o'zi xolab, ixtiyor holda tasarruf qiladi. U mollardan 5dan birini ayirib ketmadi. Chunki Alloh taolo u mollarni payg'ambar alayhissalotu vassalomga mehnatsiz ato qilgan edi u mollar uchun musulmonlarning ot choptirish va nayzi tutib ilishi hojat bo'lmadi shunga payg'ambar alayhissalotu vassalom u mollarni madinaga eng burun ko'chib kelgan muojirlarga maxsus bo'lib berdi faqat ansorlardan ikkili kishi abu dujana va sayl ibn hunayfa roziyallohu anhularning alohida qiyinchiligi bo'lg'achqa ularga badi payg'ambar Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Бәни Нәзір малларының еллік мақсылат кірімідін өз айлысы үшін бір ел еткедек мұқтарыны айырып алғандан кейін қалған қысымыны қорал ярақ ва ат улақ чықымыға ішлетті. Бәни Нәзір ұрышы Ежирияның 4-ші жылы Раббул әввәліде миладия 625 yili 8 oyda еліп berildi alloh Таала bu urush haqida sura Хәшрні бір бүтін назыл қылды. Bu sörede Yahudilarning Madinadan qo'g'lab chiqarilganligi voqeasi nihoyatda jonliq tasvirlandi. Bu sura yana munofiqlarning abdi bashirisini ichib tashlab, ularni rasvoy jahon qildi. G'animat va o'ljilarni boshqarish tuzumini o'rnatdi. Muhojir va ansorlarning jasorat va shijoatiga opirin o'qidi. Alloh taolo oxirida mu'min musulmonlarga taqvodorlikni lozim tutishni va oxirat uchun yaxshi tayyorlik qilishni tavsiya qilgandan keyin so'zini o'ziga madiya o'qish va go'zal ism sifatlari bilan bayon qilish bilan oxirlashtirdi shunga ibn abbos roziyallohu anhu so'ra hashrni so'ra bani nazr deb ataydi najdi jangi musulmonlarning bu qitimqi bani nazr urushida ortiqcha badal to'lamayli qo'lga keltirgan g'albisi orqali ularning madinadagi siyosiy o'rni texmi mustahkamlandi munofiqlar oshkora gap yo'rg'ilitish va ig'vogarchilik qilish jinoiy harakatlaridan vaqtincha to'xtadi o'hud urushidan keyin musulmonlarga qarshi harakatda bo'lgan hatto islom davati fidoilariga razil vositalarni qo'llanib numussizlarcha qaslab o'ltirgan shuningdek yurkini qoptaq qilib madinaga hujum qilish ham xiyolda yurgan ashu arab badaviy qaroqchi o'g'irlarining adibini berish fursati endi pishib yetilgan edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Aşı qara yüz aldamçılarının ədəbini berişki atılış aldıda turğanda, Ғатфан қабілістін бәні Муарib və Bəni Suələbə aymaqlardan bir top qaraqçı bədəvilər toplanıb, Mədinəyə hücum qilish qoydu bolvatqanlıq xəbri yetib gəldi. Şuna Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam dərhal hərəkətlənib, bu qara qolsaq tompaylarının yolsuz qılmışlarının qayta təkrarlanmaslığı üçün Necdə səhrasını orlab at çapdırıb tazlaş elib verib, ularning dillarga qo'rqinch sep qo'yib kelmoqchi bo'ldi tog' qirlarda va cho'l jazirlarda qaroqchilik va bulongchilikqa odatlanib ketgan bu yovvoyilar musulmonlar otlarining kishinigan ovozini anglabli qo'rqib yurki qipidan chiqdi tog' qirlari va ekinzorlarga mo'kinib panohlanib oldi bu orqali musulmonlar madinaga parokandichilik chilish ehtimoli bo'lgan ashu qabilalarga tanbih berdi ва va ularning his tuyg'ulariga vahima xurishlarini chechib qo'yib tabriqchilikning yomon oqibatiga ogohlantirish signali bergandan keyin omon eson madinaga qaytdi salnomchilar va tarixshunoslar 4 hijriyaning to'rtinchi Раббус сани yoki jamadiyal avvalida mushu maqsad ya'ni qaroqchi ва bulonchi badaviylarning advini бериш maqsadida najdi тарафка ilib borgan yana bir urushni tilga ilishida ва бу urushni Zaturriqoi urushi deb atashadi. Durus, mushu mezgilde ma'lum bir urushning ilib berilganligi aniq. Buningda shak shubha yo'q. Buni Madinaning shu vaqtdagi siyosiy vaziyati haqiqatan taqozo qiladi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Uhud urushi oxirlashganda Abu Sufyan bilan Badrda uchrashishga va'dalashgan vaqt yaqinlab qolgan edi. Bundaq ahvolda Madina atrofi rayonidagi badaviy qaroqchilarni, xoriki o'suk va parakəndichilik silish ehtimolliqi yuqori holatda qo'yib etib madinani odamsiz tashlab qo'yib mushundoq cho'ng urushga chiqib ketish urush davri harbiy strategiyasiga qat'iy uyg'un kelmaydi balki tehi badri sahnasida ilgirki har qandoq chog'dagidan teximi zo'r va dahshatli urush bo'lish ehtimoli bo'lgan bundoq cho'ng lashkari yurishga otilinish oldida ularning ayvisini yerga urib vaziyatni muqimlashtirish to'limi zo'r edi albatta ikkinchi qitimliq badr urushi musulmonlar atrofdagi qaroqchi va bulonchi badaviy banditlarning hayvisini yerga urib ularning parokandachilik silish harakatlarini cheklagandan keyin cho'ng dushmani bilan bo'ladigan urushga tayyorlik qilishga kirishib ketdi yangi yil kirib quraysh arab bilan oldingi yili o't urushida putishgan muddat kun sayin yaqinlab kelmoqda edi bu chog'da payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va sahobalar uchun aytganda kelishimga asosan Абу Суфьянның oldiga chiqib urush чакмагыны qayta яндырып, ikki tarafdan yo'li иң to'g'ri hayot сәхнәсендә бақи urushga иң loyiq бергә рәхбәрлек huquqi үткәнгә qadar bir izda qanoatlanib to'xtab qolmaslik to'limi o'rinliq edi shunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hijriyaning to'rtinchi yili shabon iyi melodiya olti yuz yigirma oltinchi yili birinchi oyda o'zining va'dasiga asosan 1500 kishilik qo'shin bilan Badrga qarab yo'l oldi. Qo'shinda faqat 10 atliq askar bor edi. Alamni Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu ko'tardi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'z o'rinda Madinada Abdullah ibn Ravoha radhiyallohu anhu ni qoldirib, qo'shinni boshlab Badrga yetib berib, mushriklarning yetib kelishini kutib turdi. Ammo Abu Sufyan Makka mushriklaridan 2000 askarni agashtirib, ularning ichida 50 ga otliq chiqib Мәккеден бір күллік ералықтыке Мәри Зәхранда Мәдинна деп атылыдған бір су бойғы түшті. Әбу София Мәккеден yolға шыққандан бері мұсылманлар bilan urushsaq oqibat qanday bo'la degan masala ustida o'ylanib, go'yo jazo maydoniga yalab ilib ketilayotgan asrdek tinni qo'rqinish besib, har xil vahima bilan jug'uldab titraydi. О Marra Zahronga tushgandan keyin texmo andishiga petib kayfiyati yomonlashdi va irodasi bo'shab bir amal qilib qaytishning chorasini izladi. Shunga u odamlarga: "Ey Quraysh jamoasi, urush deganni ma'murchilik va molchilik yillarda qilingan ish edi. O chaqda ot to'gilarni yoylatib, sut qaymoqlarni ichib, ruhliq jang qilg'ili bo'ladi. Bu yil biz bilan qirishqanda qahatchilik, qurg'oqchilik yil bo'lib qoldi. Men mushu qaytaymikin deyman." dedi. Ahvoldan qaraganda qo'shin a'zolarini mo qo'rqinch va vahima ib bo'lgandek qiladi. Чөнки Әбу Софиянның әлгі нотығы барлық мүшрикларға қайрикалығы пичақ қош яққандек еқіп кетті. Ола Әбу Софиянның ашу пікір білалы қайтып кетішті. Ешқанда қарысса да, яки ұрышыш қызғылығы отырғы чықмеді. Әмма мұсылмалар тарап Бәдірді 8 күн тұрып, düşmanның yetib kelishini kutdi. Shu jarayonda tijorat uchun birga elib olgan mollarini setib, ko'p foyda elib, ondan Madinaga qaytdi. Ola bu qitimqi hərəkət arqalıq, əhval sezilgən haman hərəkətki ötüş, baş götürgən haman qol silişdək siyasi üstünlükni qolğı keltirdi. Kişilərin qalbidiki şanı şəvkiti məzbut bekidi və vəziyyətini kontrol qilishda müdafiə turishdan hücumğa ötüş dərəcəsiga tərəqqi qildi. Bu urush tarixda Badr kelishimi urushi yoki ikkinchi Badr urushi va yoki Badr kichik urushi degan nomlar bilan ataldi. Dumatul Jandal urushi. Payg'ambar alayhissalatu vesselam Badrdan qaytib keldi. Bu chaqda Madina va uning atrofidagi royillarda tinchlik va muqimlik mustahkamlanib, butun tavallik xotirjam bo'ldi. Buning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Arab zimini chegarasining eng yiroq chet joylarigacha qo'shin tortib berib, musulmonlarning vaziyatni texmi cho'nqirlab kontrol qilib, islom davlati uchun yaxshi muhit yaratish va uni yaqin atrofdagi do'st dushmanlarning hammasiga uqtirib qo'yishga obdan fursat yaratildi u badrdan qaytib kelib madinada 6 oy turgandan keyin do'matul jandal atrofidagi qabilalar yo'lni to'sib o'tgan kashkanlarni bulab talab yo'lovchilarga jabr jafo sapdi va yana madinaga yurish qilish maqsadida jiddiy kuch to'plab деган хабар xabar келди. Шунинг билан Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам o'z o'rnida madinada siboyi ibn arfatatul g'iffari roziyallohu anhuni qoldirib hijriyaning beshinchi yili rabbul avvalning yigirma beshinchi kuni musulmonlardan ming kishi bilan yo'lga chiqdi va bani uzra qabilasidan madkur ismlik bir kishini yo'l boshlig'uvchilikqa ilib oldi qo'shin dushmanga tuyuqsiz zarba berish uchun kunduzi yoshirinib kechasi yo'l yurib bir chog'da ularning tavaligi yiqilib bervidi ulardan hech kishi ko'zga cheliqmadi shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularning charumonlarga va qo'ychi podachilarga hujum qildi ularning ba'zisi qo'lga tushdi ba'zisi qochib ketdi dumatul jandal aholisi musulmonlarning kaginini anglab taraf tarafga tikib etishgan edi musulmonlar ularning manziliga yetib borganda ularning qarisimi ko'rinmadi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u yerda bir qancha kun turib taraf tarafga chorlig'uvchilarni evatib va orqama orqa qo'shinlarni chiqirib oqtirib ko'rgan bo'lsimi birma odam uchirmadi shuning bilan u madinaga qaytdi qaytish safarda uyayna ibn yesni bilan munosabatli kelishimlarni imzoladi do'matul jandal sham chegarasi bo'yiga joylashgan mashhur qadimiy o'tan bo'lib u yer bilan damashq sham poytaxtining orlig'i 15 kunlik musofa edi Мәдина белән булган орлыгыма охшашлы 15 көнлек мусафа келәт. Хош, пайгамбар саллаллаһу алейхи ва саллам mana мошындак тез һәм җитди ләшкәри йөрүшләрне козгач ва мошындак дана һәм пухта тәдбирләрне кулланыш аркылы район тәвәликенең тинч ва мөкым булышыны, вазиятне идара кылып, дәвр чакының мусламанларның мәнфәатигә уйгын айланышыны hamda mushu bir yil mobaynida musulmonlarni orqa orqadan talofatga uchirtib har tarafdan iskanjiga ilib olgan ishki tashqi qiyinchiliklarni zo'r darajada yenikiltishdek natija va muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi Alayla ayni vaqtda tipirlashib ketgan munofiqlar amdilikda birdilla jimib yavaşlashib qoldi yahudlarning bir qabilasini ya'ni bani nazirni surgun qilish ishi muvaffaqiyatli tamomlanib edi yana biri bani qurayza yahudilari qo'shindorchilik haqqiga va munosabatli kelishim ahd paymonlarga vafo qiladiganligini bildirishib xelili tuzilib qoldi qaroqchi bulonchi badaviylarmi tinjidi hatto eng chong dushman quraysh doirlarimi musulmonlarga hujum qilishdan yaltaydi demak musulmonlarga islom da'vatini qanot yaydirishga muvofiq shart sharoit hozirlandi davomi bor